บุ๊กทูห้าสิบหก ความรู้สึก sentimentos มีความรู้สึก ต้องการ อยาก ter vontade เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก Nós temos vontade. เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก Nós não temos vontade. กลัว ter medo ดิฉันกลัว eu tenho medo ดิฉันไม่กลัว eu não tenho medo. มีเวลา ter tempo เขามีเวลา ele tem tempo เขาไม่มีเวลา ele não tem tempo เบื่อ estar aborrecido เธอเบื่อ ela está aborrecida. Ela não está aborrecida. Hiu. Ter fome, estar com fome. Kun hiu mai? Estão com fome? Kun mai hiu ru? Não estão com fome? กระหายน้ำ ter sede, estar com sede. Eles estão com sede. Eles não estão com sede.